En laat die Sabbat toe dit begin lig word, ten die eerste dag van die week, kom Maria Magdal, na en die ander Maria om naar die graaf te gaan kyk. En daar kom een groot aardbewing, want de engel van die Heere het uit die hemel neergedaal en gekom in die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos veerlig en sy kleding wit soos sneeuw. En uit vrees vir hom het die wachtige bewe en soos dooi is geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vrouwe, Mnie vrees nie, want ek weet jylle soek Jezus wat gekruisig is. Hij is niet hier nie, want hij het opgestaan soos hy gesê het. Kom kijk naar die plek waar die Heere gelee het, en gaan haastig, sê vir sy disciples, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor jylle uit na Galil. Oh. Daar sal jylle omsien, kijk, ik heb jullie dit gezegd, en hulle het haastig weggegaan van die graaf met vrees en groot blijdschap, en gehaard loop om dit aan sy disciples te vertellen. En terwijl hulle op weg was om dit aan sy disciples te vertellen, kom Jezus hulle met eens tee en sê, wie is gegroet? Toe kom hulle nader en grijpt sy voeten en aanbid om, en Jezus sê vir hulle, nie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders wat hulle na Galil, om moet gaan, en daar zal hulle mij zien. En terwijl hulle op weg was, kom daar sommige van die wagen in die stad en vertel die overpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldaten baie geld gegee en gesê, Julle moet sê, sy disciples het in die nacht gekom en omgesteel terwijl ons aan die slaap was. En als het bij die gouverneur gehoor wordt, zal ons om tevrede stel en maak dat julle zonder zorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hier die verhaal is verspreid onder de joden, tot vandaag toe. En die elf disciples het na Galil, al gegaan, na die berg waar Jezus hulle bestel het. En toe hulle omsien, het hulle om aanbid, maar sommige het getwijfel. En Jezus het nader gekomen en met hulle gesprek en gesê, aan mij is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kijk, ik is met jullie al die dood tot aan die volleinding van die wereld. Amen.